вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у калі сталінскія рэпрэсіі былі несправядлівасцю і злачынствам, калі неслі людзям страты і крыўду і калі мы ўсё гэта прызнаем, дык што далей. Па ідэі трэба было б узнавіць справядлівасць, пакараць злачынцаў, кампенсаваць страты і супакоіць крыўду, тым, што называецца словам сатысфакцыя, якое Вацлаў Ластоўскі пераклаў на беларускую мову як здаволенне. Але па сутнасці нічога гэтага не адбылося. Нездарма ў савецкіх слоўніках сатысфакцыі або няма, або яна падаецца як састарэлы панятак. Аддаваць даўгі несучасна. Згледзяшча даўжніка у нашым выпадку дзяржавы яно можа і так. Парадокс у тым, што і крэдытор у нашым выпадку народ часцяком пагаджаецца з тым, каб не варушыць мінулае. Пры гэтым абодва ўдзельнікі здзелкі і дзяржава і народ непазбежна перажываюць мутацыю, бо пагадзіліся з нармальнага шляху перамясціцца ў свет абсурду і жыць з гэтым далей. напрыканцы мінулай перадачы я закрануў тэму рэабілітацыі як малазразумелай для мяне з'явы што гэта такое і навошта быццам можна праз рэабілітацыю вярнуць расстралянага вылекаваць скалечанага адкруціць назад паламаны лёс. А дадайце сюды тое, што рашэнне пра рэабілітацыю ці нерэабілітацыю прымаюць тыя самыя структуры, якія раней асудзілі на расстрэл калецтва і знявечаны лёс. Гэта значыць, што колішняга ворага народа рэабілітуюць не перад Богам і людзьмі, а перад тымі самымі кабінетамі, у якіх і засудзілі, у той самай сістэме каардынат, у якой толькі і магчыма было невінаватага чалавека назваць ворагам народа народа і катаваць, высылаць, страляць. Гэта значыць, што чэкісты новага пакалення апраўдваюць таго невінаватага ў сваіх вачах перад уласнай сістэмай і тым самым быццам сцвярджаюць, што ён для іх свой, такі самы. Выходзіць рэабілітацыя гэта згледзяшча нармальнага здаровага розумам чалавека, нешто іншае як дыскрэдытацыя, калі я перачытваю біяграфіі рэпрысаваных і рэабілітаваных, адчуванне абсурду, перавернутага дагары нагамі свету становіцца пастаянным пачуццём. Бондараў Фома Александрович, беларус, селянін сенінскага раёну 52 гады за антысавецкую агітацыю 17 траўня 1933 году асуджаны на тры гады высылкі ў башкірыю. 15 верасня 37 асуджаны да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. У 57 рэабілітаваны. Жызнеўскі Адольф Языпавіч, селянін полацкай акругі беларус 30 гадоў. У 1925 асобай нарадай асуджаны за шпіянаж на карысць Латвіі на тры гады паразу ў правох. У 38 тройкай прысуджаны да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. У 89 рэабілітаваны круценко александр климович беларус 30 гадоў калгаснік у віцебскім раёне 20 студзеня 1934 году асуджаны за антысавецкую агітацыю на 5 гадоў лягеру у 37 за тое самае атрымаў 10 гадоў лягеру у 42 у лягеры памёр у 89 рэабілітаваны кожны з гэтых прыкладаў тыповы такіх лёсаў многія тысячы. У прысудзе звычайна пісалі па 3, 5 ці нават 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, якія нібыта парушыў абвінавачаны. Чалавек расстрэльваўся ў адной з турмаў БСР ці незваротна высылаўся на катаргу ці след ягоны прападаў на бяскрайніх прасторах Сібіры, а праз паўстагоддзя пасля гэтага чыноўнікі з партфелямі засядалі адмысловай камісіяй, каб разгледзець справу аб ягонай рэабілітацыі вывучалі кожны артыкулы выносілі по-свойму забаўныя вердыкты восьось популярная фармулёўка выбачаюся за канцелярыт рэабілітаваны ў частцы учынення злачынства паводле артыкула 72 крымінальнага кодексу бСр паводле астатніх трох 5 або 10 артыкулаў чалавек заставаўся ворагам народа дакладней заставаўся толькі вораг бо самога чалавека найчасцей даўно ўжо не было ў прыродзе а калі і быў дык што яму давала тая частковая рэабілітацыя у Константин Михайлович Біч, беларус, батрак па найму ў вёсцы бабаевічыне свіскага раёну. Асуджаны ў верасні 1940 за нелегальны пераход мяжы і антысавецкую агітацыю на 8 гадоў катаргі ў каргопалялах НКВД паводле артыкулаў 72 і 120 крымінальнага кодексу БССР. Праз 40 гадоў рэабілітаваны ў частцы артыкула 72. Константина Івановича Вішнеўскага беларуса і селяніна з любанскага раёну судзілі за контррэвалюцыйную агітацыю, як гэта тады шырока практыкавалася двойчы. Першы раз у 1935 адправілі на 6 гадоў у далёка-ўсходні лягер, а ў 38 ужо там на далёкім усходзе расстралялі. І вось праз чвэрць веку ў справе вішнеўскага, што захоўваецца ў архіве КГБ ў Мску, робіцца запіс: не рэабілітаваны. Хочацца паклікаць на дапамогу кафку Орвела, а найлепей Эжэна Йонеско, клясыка літаратуры абсурду, каб растлумачыў, што гэта ўсё значыць і чым займаюцца ўсе гэтыя кгбэшныя людзі з сур'ёзнымі выразамі твараў у змрочных сталінскіх калідорах, дзе праз дзверы на кабінетах цінястых яшчэ сталінскіх часоў вісяць таблічкі ідёт допрос. Да Леонид Фёдорович Ласточкин, расеец, ветеринарный лекар навуково-доследчай станцыі горада Віцебск. Асуджаны ў 1937 як член контррэвалюцыйнай арганізацыі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 3 студзеня 38 -го году. 8 -го жніўня 90 -го году вярхоўным судом БССР рэабілітаваны за адсутнасцю складу злачынства. Александра Баніфацевіча нядзвецкага, беларуса з мяшчан табельшчыка дэпо станцыі ворша асудзілі ў 1938 за антысавецкую агітацыю да вышэйшай меры пакарання з канфіскацыяй маёмасці. Расстралялі, а ў 1989 праз паўстагоддзя рэабілітавалі. Задачка з адным невядомым, а які лёс канфіскаванай маёмасці у чалавека мог быць дом і зберажэнні якія ён назапашваў для дзяцей ну і паколькі змяшчана не з батракоў дык не выключаная і спадчына зусім не здарма тут згадваецца канфіскацыя вельмі рэдка гэтае слово сустракаецца ў справах ворага народа Але ж чалавека рэабілітавалі няхай праз 50 гадоў няхай расстралянага і калі рэабілітацыю лічыць аднаўленнем справядлівасці, дык вярніце тую канфіскаваную маёмасць дзецям або ўнукам нядзвецкага, для якіх ён толькі і стараўся збіраў свой скарп. Скажуць, праехалі, даўно тое было. Тым больш, што ўнукі ахвяры могуць і не ведаць пра рыхтаваныя для іх скарбы. Тут лёгіка дзяржавы нагадвае лёгіку дробнага зладзюшкі. Гервятоўскі Адольф Мацеевіч, беларус селянін 70 гадоў, аднаасобная гаспадарка на хутары Савін дуб лепельскага раёну. За антысавецкую агітацыю прысуджаны тройкай да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 6 верасня 1937 году. 1989 годзе рэабілітаваны. На момант рэабілітацыі Адольфу Гервятоўскаму мусіў ісці 121 год. У Адольфа быў сын Казімір, яго таксама судзілі, вывозілі ў горад Ачынск. Ён уцякаў, яго лавілі і зноў судзілі цяпер ужо на катаргу. І таксама праз паўвека рэабілітавалі можа і добра калі апраўдалі хоць табе ўжо і за 80 з іншага боку якая рэабілітацыя табе патрэбная прыбаўка да пенсіі ці можа быць рэабілітацыя добрага імя мяне дзівяць захады аб пасмяротнай рэабілітацыі ларысы генюш ці паэтка катаваная ў гулагу мусіць быць рэабілітаваная кім перад Богам і людзьмі ёй апраўдання не патрабуецца, што ж да рэабілітацыі перад сістэмай, перад бюракратыяй, перад чэкістамі ўжо нашых дзён, дык такая рэабілітацыя, як просьба аб залічэнні ўрады гэтых самых бюракратаў і чэкістаў. І гэта тая генію ж, якая ўсё жыццё цярпела пад пераследам органаў, але жывучы ў бСр на адрес адмовілася прымаць савецкае грамадзянства гэта значыць адмовілася ад чужой і ганебнай для яе сістэмы каардынат гэта значыць што захады аб рэабілітацыі генію ж кардынальна супярэчаць яе ўласным прынцыпам светапогляду жыццю слухаеце радыё свабода у у новай серыі перадач вострая брама лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Пасля кожнай усенароднай бяды людзям патрэбная сатысфакцыя. Інакш здаецца, што няма ў свеце ані праўды, ані справядлівасці і як з гэтым жыць. Сатысфакцыя здаволенне найперш за прыніжаную годнасць. Праўда, што ў іншых ясна у нас не. Скажам, у выпадку ўсенароднага прыніжэння гаворка мусіць ісці пра нацыянальную годнасць, а яна ў нас не толькі прыніжалася за царом за сталінам у вайну, але і сёння прыніжаецца па поўнай праграме, якая ж тут сатысфакцыя. Беларускі народ у двадцатым стагоддзі зведаў многа бед, але ні разу не зведваў сатысфакцыі. Сталінскія рэпрэсіі пад замком, краіна адзіная ў антыгітлераўскай кааліцыі выйшла з вайны са стратамі тэрыторыі гэта не таму гаворыцца каб тэрыторыі вярнуць а таму што гэта праўда і таму што сатысфакцыі за страты не было грымнуў чарнобыль і людзі дагэтуль не ведаюць ці нармальна яны жывуць ці пад пагрозай смерці ляснулі савецкія ўклады ну і канцом дела няма сатысфакцыі. Між тым па вялікім рахунку зусім не пералік нашых трагедыяў патрэбны нам для жыцця для будучыні, а гэтая самая сатысфакцыя, якая дазваляе закрыць адзін этап гісторыі і перайсці ў іншы без каменя на сэрцы і абсурду ў галаве. Але зрабіць так можна толькі тады, калі насельніцтва пачуваецца нацыяй гаспадаром свайго ўласнага лёсу. Цяпер больш ні слова пра трагедыі, бо чую голас апанента, сатысфакцыя, сатысфакцыя, а як ты сабе тое ўяўляеш. Уяўляць можна ўсё, што заўгодна, лепей узяць рэальную сітуацыю. Вось найбольш блізкая нам і ў гісторыі, у геаграфіі, у агульнай сітуацыі літва. Як там спраўляюцца з тымі самымі праблемамі. Мой суразмоўца Валянцін Стэх, той чалавек, які ў літве непасрэдна ажыццяўляе тую самую сатысфакцыю. Заўважыў, што ў адрозненне ад Беларусі літва пасля 91 году канчаткова развіталася з камунізмам. Там былі распачатыя працэсы рэстытуцыі, вяртання людзям адабраныя камуністамі маёмасці і люстрацыі, выкрыцця тых, хто супрацоўнічаў з камуністычным рэжымам, хто фактычна і спрычыніўся да рэпрэсіяў літва аб'яднала ўвесь гэты перыяд з 1940 году калі апынулася ў складзе ссср до да 1990 калі з гэтага складу выйшла у адзін то Усе, хто пацярпеў за гэты час, дамагаюцца статусу пацярпелых і адпаведных грашовых кампенсацыяў. У іх лік уваходзяць і раскулачаныя сяляне і зняволеныя за антысавецкую агітацыю і ахвяры нацыстаў і тыя, каго паслалі на вайну ў Афганістан і ліквідатары наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Усе гэтыя людзі увасабляюць сабой найбольш пакрыўджаную частку нацыі, А кампенсацыі, якія выплочвае ім літоўская дзяржава, гэта сатысфакцыя для ўсяго народа, які сам распараджаецца сваім лёсам. Як дзейнічае гэты механізм, распавядае Валянцін Стэх, супрацоўнік прававой камісіі пры цэнтры даследавання генацыду і рэзістэнцыі насельніцтва літвы. Кола пытання ў гэтай установы даволі шырокая мы ж цяпер павядзем размову аб тых людзях якія падчас акупацыі 39-90 гадоў пацярпелі ад акупацыйных рэжымаў гэта значыць ад нацысцкай германіі і савецкага саюза калі літва аднавіла сваю незалежнасць у 91 годзе тут жа быў прыняты шэраг законаў аб частковай кампенсацыі таго урону якія панеслі жыхары літвы вось гэтыя э, законы прадугледжваюць наданне статуса пацярпелага жыхарам літвы гэтымі пацярпелымі прызнаюць асобы якія былі зняволены выбезены ў сібір ранены ці там згубілі здароўе не маглі набыць адукацыі альбо працаваць па спецыяльнасці якія э, бралі удзел у ліквідацыі на наступстваў э, чарнобыльскай аварыі, якія э, служылі у Афганістане ці былі пераселены яшчэ напярэдадні вайны з э, Польшчы у літву. Іншымі словамі існуе пэўны стандарт пацярпелага ў гэты перыяд з розных прычын у розных абставінах. Напэўна, такіх людзей нямала. Магу сказаць толькі, што на сённяшні дзень для нас звярнулася звыш 80 тысяч. 000 Гэта не ўлічваючы непасрэдных удзельнікаў супраціву тых людзей, якія адстайвалі незалежнасць літвы са зброі ў руках. Ну а ўсяго я думаю, я думаю, не тысяч каляста. Якім чынам гэта ўсё выглядае, чалавек звяртаецца, вы разглядаеце і чалавеку прызначаецца кампенсацыя. Сваё права на гэты статус яны павінны падмацаваць дакументамі, э, да ліку якіх у першую чаргу адносяцца архіўныя даведкі. Калі ў архіве такіх звестак не захавалася, яны могуць звярнуцца ў суд па месцы свайго жыхарства. Тады гэтая справа разглядаецца на падставе рашэння суда. І пасля таго, як усе гэтыя дакументы паступаюць да нас, ужо ўласна камісія вырашае, каму з іх прызнаць гэты статус, каму не. Возьмем такі прыклад. Калі ў чалавека дзед быў арыштаваны і расстраляны за антысавецкую агітацыю, гэты чалавек звяртаецца да вас і што вы яму кажаце? Калі гэта быў дзед, то ўнукі ніякіх правоў не маюць. А вось э, дзеці так, дзеці могуць звяртацца да нас і яны гэта робяць э, з просьбай надаць ім той ці іншы статус. Калі, да прыкладу, бацька ці маці былі засуджаны, по славутым 58 артыкуле Российской Федерации, а семья не могла у выніку гэтага заставаться жить на своим ранейшем месцы, это значит она вымушана была хавацца жыць па чужых людзях, то дзеці і вось гэтага пацярпелага таксама маюць права на гэты прававы статус і пры выхадзе на пенсію маюць права на надбаўку да пенсій якая на сённяшні дзень складае 200 літаў альбо па сённяшнім курсе гэта э, недзе звыш 90 літаў э, даляру прошу прабачэння вільня ва ўсе часы была адкрытая да беларусі тут жыве шмат беларусаў якім чынам абмежаваныя магчымасці пацярпелых тэрытарыяльна по калі сын сучасны грамадзянин літвы звяртаецца да вас і кажа што ў яго ў тридцатыя гады на тэрыторыі сучаснай беларусі пацярпеў бацька які не быў грамадзянінам літвы для того каб атрымаць статус пацярпелага не абавязкова было нарадзіцца на тэрыторыі сучаснай літвы не абавязкова было мець літоўскае грамадзянство калі на сённяшні дзень гэтая асоба мае грамадзянства літоўскай рэспублікі то незалежна ад таго грамадзянства, якое яно мела раней, яно мае права на гэты статус зразумела пры умове што зможа даказаць як яна пацярпела у беларусі сёння кгб культывуе думку што ледзьве не больш за астатніх пацярпелі карнікі якія асуджалі і расстрэльвалі невінаватых грамадзян а потым самі адпраўляліся следам за імі такія выказванні можна сустрэць на сайце кгб ў інтэрнэце або ў інтэрв'ю прадстаўнікоў гэтай арганізацыі як па мне дык гэта працяг абсурду цягнуў воўк поцягнулі і ваўка у тым што расстралялі забойцу няма нічога добрага але нічога звыш натуральнага няма зусім ненатуральна таго ваўка упісваць сёння ў мартыралёгі авечак мірных грамадзян якія былі абсалютна незаконна вырваныя з жыцця як у літве разбіраюцца з пацярпелымі карнікамі ці даюць ім надбаўку да пенсіі Гэты статус не надаецца былым супрацоўнікам карных органаў, што нацысцкай Геррмаії, што Савецкага Саюза, Да гэтае кола людзей у тым ліку адносяцца і сакратары цэнтральнага камітэта, кампарты літвы, раённых камітэтаў, загадчыкі аддзелаў, інструктары, вызваленыя партыйныя сакратары на прадпрыемствах, установах, арганізацыях. Гэта значыць усе, хто непасрэдна меў дачынення да рэпрэсіўнай сістэмы. Абсалютна так. Існуе думка, што Беларусь не літва, што там нейкае ўсё іншае літоўцы нацыяналісты і ўвогуле ледзь не немцы нейкія. Насамрэч гэта не так. І пасляваенная савецкая гісторыя ў іх нічым не адрозніваецца ад нашай. Іншая рэч, што яны разабраліся са сваім мінулым і ўжо сёння спяшаюцца кампенсаваць сваім грамадзянам страты савецкага часу. Пакуль людзі тыя жывыя з уласнага бюджэту, бо перамовы з Масквой на гэтую тэму могуць цягнуцца колькі заўгодна, і нічым не скончыцца. Тое, што ўсе пацярпелыя за гэты перыяд сабраныя ў адну групу і трактуюцца менавіта такім чынам залежыць ад таго, што ўвесь гэты перыяд ацэнены як акупацыйны. Ці магчымае такое ў Беларусі? Не, бо ўвесь савецкі перыяд не разглядаецца ў нас уладамі як адно цэлае і прытым супярэчнае нацыянальным інтарэсам беларускага народу. Кажуць, гэта наша гісторыя, якая б яна не была фраза прыгожая але хлуслівая дастаткова ўдумацца наколькі гэта наша гісторыя наколькі ад нас залежаў выбар улады выбар рэпрэсіяў войнаў і катастроф не гэта якраз не наша гісторыя гэта гісторыя ў якой беларуская нацыя была то гарматным мясам то пад доследнай авечкай то паслухмяным электаратам але ніколі суб'ектам сваёй уласнай гісторыі гісторыя пра нас з нашим удзелам так але не наша акупацыйная адносна нас гісторыя. Калі так, то з'яўляюцца рэальныя адказныя за злачынствы савецкага перыяду і рэальныя пацярпелы, якім патрэбная сатысфакцыя. У прымірэнчай на першы погляд трактоўцы пра нашу гісторыю не знаходзіцца месца сотням тысяч нашых суайчыннікаў, што пацярпелі ад незаконных і антычалавечых дзеянняў улады, а значыць, няма нікога, каму трэба было б кампенсаваць страты трактоўка пра нашу гісторыю якой бы она ні была это насамрэч загаворванне зубоў якім улада і яе прапаганда адказваюць на магчымыя заклікі да кампенсацыяў і сатысфакцыі народ застаецца жыць не адпомшчаны і не адудзячаны без сатысфакцыі у каардынатах абсурду у